Hvala mu subhanahu wa ta'ala najviše na najvećoj blagodati, blagodati ove upute. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala ove vjere se sve više ljudi prihvata. Međutim, ima dosta oni koji nakon izvjesnog vremena kao da se nešto s njima desi ili nakon izvjesnog vremena kad shvate da je prihvatanje ove vjere i opredjeljenje za ovaj put opasno i da nosi sa sobom određene izazove da pokušavaju da pobjegnu od tih izazova. Ima dosta oni koji hoće na svaki mogući način da pobjegnu od iskušenja. Dovijaju se na razni način. Ne bili ih omašilo i promašilo, a kad ih nešto pogodi od Allahovog kadera i sudbine, onda ne znaju da se postavi u tim situacijama onako kako treba. Mnogi čak svoju davu i svoju vjeru tako objašnjavaju i žele da kažu da je ispravan put upravo onaj put kojim će se povjeći od tih iskušenja. Povjeći od izazova. Povjeći od ezijeta i uznemiravanja, pobjeći od upiranja prstom, pobjeći od osporavanja, pobjeći od onih koji nam negiraju da smo na istini, pobjeći od svega onoga što čeka na ovom putu, pobjeći od trnja koje stoji na ovoj stazi. Mnogi smatraju da je traženje tog puta upravo ta mudrost i hikmet koja nam je naređena, i da taj put trebamo da slijedimo. A mi znamo, hvala Allahu subhanahu wa ta'ala, da mi treba da slijedimo pravi put. A ne put krivudavi koji će nas voziti i voditi između tih iskušenja. Ne put krivudanja lijevo i desno da bi se zaobišle prepreke koje stoje na ovom putu koje je Allah subhanahu wa ta'ala postavio I oni koji tako objašnjavaju svoju davu i nazivaju to mudrošću i hikmetom i vrhuncem spoznaje i razboritosti. Mi im kažemo vi ste nehotice zapali u ono što su zapadali munafici prije vas da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva od svakog nifaka. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُولُ اذَنْ لِي وَلَا تَفْتِنِي Ela fil fitneti sakatu. Ima oni od njih koji kažu daj mi izun, daj mi izun da ostanem u Medini, da ne idem sa tobom u boj, ja Rasulullah. Ima oni koji kažu daj mi izun da ostanem u Medini, da sjedim, da ne idem sa tobom u boj. I nemoj me iskušavati, I zamislite, baš tad kad su rekli i ne nemoj me iskušavati, ela fil fitneti sakatu. Baš tad, tad su u fitnu zapali. I tad su iskušani. I to u fitnu veću od onej od koje su bježali. O čemu se radi? Kaže imam Ibn Ketir, rahmetullahi alaih, da se radi o Al-đed ibn Qajsun koji je tražio od Rasula sallallahu alaihi wa sallam da izostane iz boja. Kad je Rasul sallallahu alaihi wa sallam pripremao vojsku na Rimljane. Pa mu je izgovor bio ja ne mogu da osaborim na tih lijepih žena rimljanski. To mi je iskušenje, nemoj me time iskušavati. Bojim se za sebe fitne. Pa je Rasul sallallahu alaihi wa sallam dao mu izanu i krenuo se od njega ali je upravo taj trenutak kad su pod izgovorom da se sačuvaju fitne, pod izgovorom da se sačuva fitne, još u veću fitnu zapao. Jer je bio zadovoljan da ostane iza Rasula sallallahu alaihi wa sallam i da sačuva svoj život onda kad je život Rasula sallallahu alaihi wa sallam doveden u situaciju jel, da je stavljen izložen opasnosti i tako dalje. I upravo u trenutku kad rekoše i kad reče nemoj me iskušati, tad je iskušan. I u veliko iskušenje zapao. I, I mi kažem, onima koji pozivaju nekakvim novim metodama, nepoznatim, kroz čitavu istoriju ovog ummeta, i nekoj novoj vjeri, nepoznatoj ovom ummetu do dana današnjeg, nije i ovaj ummet otkrio. To je nekoj novoj vjeri, lagodnoj, vjeri rahatluka i ugodnosti, kad nas pozivaju tome i kad se brane mi nećemo i ne želimo da dozvolimo sebi da zapadnemo fitne, mi njima kažemo upravo ste u veliku fitnu zapadu. Baš vas je sad, dok, ste to, dok to rekao ste, u veliku fitnu zapadu ste. Zašto? Zato što taj put koji ste odabrali, to je put ostavljanja davi. Jer ako hoćeš da ne budeš uznemiravan, ostavi davu, nemoj nikog pominjati, nemoj nikog pozivati, nemoj nikome smetati u njegovom zlu, nemoj nikoga odraćati od zla, nemoj se niskim zamjeriti. A davaj, vađib, davaj ova vjera, udu'u ila se bili rabbike bil hikmeti vol mavidati hasan. Pozivaj, naređenje, pozivaj putu svoga gospodara. Lijepim savjetom i mudro, na najljepši način. Pozivaj. Kul hadihi sebiri. Edu'u ila Allah. Reci ovo moj put. Pozivam Allahu ala basiratin ana wa mani tebani. Sa znanjem ja i oni koji me slijedi. Wa subhanallahi wa ma ana minal mušikin. I hvaljen i uzvišen neka je Allah subhanahu wa ta'ala nisam ja od mušrika. Pa je ovo vađib Kakav je to put lagodnosti? To je put ostavljanja pozivanja, upozoravanja, ostavljanja podučavanja, ostavljanja prenošenja propisa vjeri, ostavljanja poziva jednostavno. To je ostavljanje vjeri, to je taj put kojim nam pozivate, to je ta mudrost. I to je to bježanje od fitne. I baš kad hoće da pobjegne od fitne, munafiku fitno zapadne. Allah subhanahu wa ta'ala nas je stvorio. I mi smo tu. Evo nas živi. Gledamo se. Jedi drugima u lice i oči. Šta to znači? Evo nas, tu smo. Allahovi smo robovi. I gledajte šta nam je Allah subhanahu wa ta'ala zagarantovao. E hasiben nasu en jutraku en jakulu amanna wa hum la juhtanun. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni da ne budu iskušani kad kažu mi vjerujem. Zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Zar računaju? Kako mogu to izračunati? Allah subhanahu wa ta'ala upozorava, zar misle ljudi da će biti ostavljeni? Pa šta onda ovi pričaju? Kakav je to put na kojem nema fitne? A Allah subhanahu wa ta'ala kaže, zar misle da će biti ostavljeni? وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ Da ne budu iskušani. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Mi smo iskušali sve prije njih. To je zakon prije nas bio. Svi su iskušani prije nas. Zašto? Zašto iskušenje? Zašto fitna? Fela ja'lam anna Allahu alladhina sadaku. Kroz tu fitnu, kroz ta iskušenja, Allah će saznati. Allah će objelodaniti one koji su sadaku. Koji su iskreni. Vela ja'lam anna al-kadibin. I Allah će objelodaniti i znati ko su kadibi, ko su lažovi. Neće se lažov otkriti u hladovini i za kahvom i lijepim ručkom i sofrom. Lažovi se otkrivaju na fitnama, na iskušenjima. Pa ovi koji nas savjetuju da idemo putem na kojem nema fitni, šta su u stvari protiv sebe posvjedočili? Šta nam one otkriše od sebe? Šta nam to oni kazaše? Neće fitne koji Allah zagarantovao, na kojoj će se prepoznati oni koji su iskreni. Vi nećete fitne, pa onda ste od onih koji su neiskreni. Onda ste od onih koji lažu. Onda ste od onih koji lažu. Ako bježite od fitne, onda ste od onih koji lažu. ومن الناس من يقول آمنا بالله وإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ima ljudi koji kažu mi vjerujemo Allaha a kad bude radi Allaha na ezijet stavljen i iskušan onda učini ta, to uznemiravanje koje dolazi od ljudi učini kao Allahovu kaznu kao Allahova kazna to kod njega bude isto šta to znači bježi sad pokuša da pobjegne od ezijeta i uznemiravanja ljudi ali gdje će pobjeći Gdje možeš pobjeći ti od ovog iskušenja? Allahovoj kazni. Jedini mogući put onima koji nas pozivaju da se klonimo puta koji je izazovan, da se klonimo puta koji je opasan, jedina moguća opcija da pobjegnemo sa tog puta i od tih opasnosti koji nas čekaju na ovom putu, jedina moguća opcija je da pobjegnemo Allahove kazni. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ Allah će sigurno znati ko su oni koji vjeruju i ko su munafici. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svakog nifaka. Ali ljudi nisu svjesni da sa njihovih jezika izlazi nifak. Izgleda malo čitaju Kur'an. Oni žele put na kojem neće dobiti nijedne batine po leđima. Oni žele put na kojem ih niko neće mrko pogledat. Oni žele put na kojem ih niko neće hljagat. Oni žele put na kojem ih niko neće potvarat i optuživat najružnijim govorima i najružnijim, najtežim grijesima. Oni žele put bez tegovi. Taj put ne postoji. Takav put ne postoji. Ili ćeš biti iskušan na Allahovom putu ili ćeš biti iskušan na pogrešnom putu. Na svakom putu je tegoba. Ne možeš podbjeći od fitne. Jer čim bježiš od fitne, ti si već u velikoj fitni izložen Allahovoj kazni. Pa šta je bolje? Trpiti na ovom dunjaluku ili bježati u Allahovu kaznu? Koja je teška i vječna i niko na njoj ne može osaguditi. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi učvrsti. Ovi ljudi da nikad nisu čitali siru Rasula sallallahu alaihi wasallam. Ili sebe smatraju da su oni časni i dostojastven, dostojastveniji. Da je njihovo dostojanstvo skuplje od dostojanstva Rasula sallallahu alaihi wasallam. Zar nije sam doživljavu razna iskušenja na ovom putu? Oni misle da je za njih poniženje da negdje pobjegnu i da se sakriju ili da ih nekom otkom udari po leđima ili da ih ljagaju oni misli da je to poniženje a zar nije Rasul sallallahu alaihi ve sellem bježao u pećinu sa onim od ovog umeta koji je najbolji u ovom umetu sa Ebu Bekru i krio se u pećini od svojih neprijatelja sa zmijama i gušterima u pećini od neprijatelja Ali ovi danas koji su objesili kravate ne mogu, kako će sa kravatom u peći? Kako? Kako će njegovi tanani, nježni prsti podnijeti da sad odjedno mora nešto teško da ponese i podnese? Zar nije Resul sallallahu alaihi wa sallam najbolji primjer pokazao šta? Šta sve na ovom putu mora da se podnese? I kakva iskušenja čekaju? Zar nisu čitali ništa o priješnjim umetima i narodima? A Allah subhanahu wa ta'ala nas uči da je sve one prije iskušao. Zar nikad nisu čuli za ashabul uhdud? Zar nikad nisu čuli za ljude koji su povjerovali nakon što su vidjeli znak od dječaka, znate za kralja koji je imao svog sihirbaza i kahina, vraćara i tamo je negdje bio neki rahib I bio je dječak kojeg su podučavali tom vraćanju, a učio istovremeno od Rahiba, pa je na kraju pokazao pred svima Allahov ajet i dokaz, pa su svi povjerovali. Pa šta je uradio kralj? Iskopao hendek, napunio ga drvećem, zapalio vatru. I sve ih pobacu u vatru. Kogod neće da se ostavi te vjere. Neki misle, nije valjda da nas je Allah subhanahu wa ta'ala i tim zadužio nije valjda da će nas toliko iskušati. Nije valjda da tolike tegobe baš treba da podnesem. Pa pogledaj šta su podnosili ljudi prije. Zar Allah subhanahu wa ta'ala nekima nije naredio da se pobiju? Ja qawmi innakum zalamtum anfusekum bitihadikum ul iđle fetubu ila barijikum. Fakotulu anfusekum. Pokajte se, nakon što ste uzeli tele za božanstvo, pokajte se i pobijte se. Delikum hajru lekum indeverikum. To vam je bolje kod vašeg gospodara i vašeg stvoritelja. Allah subhanahu wa ta'ala iskušava koga hoće i kako hoće. Pogledajte šta je bilo, čime su bili zaduženi i kakva su, kakva su šerijatske obaveze dolazile onima koji su bili prije nas. Zar je mnogo ovo što nam je došlo u šerijetu Muhammeda? Zar ovo nije najlakši šerijet i najbolji šerijet? Šerijet Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem sa kojim je Allah subhanahu wa ta'ala spustio svoju milost na ovaj ummet. Misli ljudi da ima neki put na kojem nema tegoba, nema, vallahi nema. Mi ne prizivamo te tegove. Ali ako ideš pravim putem, pa Allah ti je zagarantuo da ćeš biti iskušan. Nemoj pokušavati da pobjegneš iz svoje kože. Ti si tu, insan si, gotovo. Čim si insan, iskušan si. Vjerom i ustrajnosti na vjeri. Ili bježanjem od toga u kufr, a opet na tom putu čeka Allahova subhanahu wa ta'ala kasna. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Da nas Allah subhanahu wa ta'ala od toga sačuva. Zato Allah subhanahu wa ta'ala nas podučava da nije naše da mi tražimo lahke pute. Naše je da slijedimo ovaj put koji nam je propisan. Nemoj tražiti lahke pute. Traži put koji ti je Allah propisao. To je najlakši put. I to je najkraći put. Zato ga Allah subhanahu wa ta'ala naziva pravim putem. Pravo ide, najkraći. Volao enna ketebna alihim. En iktulu enfusekum, a vihruđu min dijarikum, ma fa'aluhu illa qalirun minum kad bi mi njima propisali pobijite se ili izađite iz svojih domova, napustite svoje zavičaje, ne bi to uradilo osim vrlo malo od njih. Volav annahum fa'alu ma ju'aduna bihi lakana hajran lahum wa ašedda tathbita. A kad bi uradili ono što im se savjetuje, to bi im bilo bolje i onda bi bili čvršći. Prema tome, najbolje i najmudrije i najrazboritije i najpametnije i najbolja metoda i najveća taktika je da poslušaš ono što ti se naređi od tvoga gospodara. To je najveća mudrost. Slijedi taj put, makar ti se naredilo da se ubiješ, a nije ti to naređeno. Slijedi taj put, to je najlakši put. I onda ćeš na tom putu biti čvrsti pokori se, pa ćete Allah učvrstiti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da učvrsti mene i vas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grehe oprosti i sramote sakrije. kulu qavli hada, astagfirullahi lihi wa lakum, wa li sairi il mu'minin, fa astagfiruha i mu'minun, innahu wal gafuru rahim. الحمد alamin wal aqibatu lil muttaqin. ولا دعان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Nije tajna, draga braća, da je ovaj džemat i ova skupina ovdje preživljavala velike pritiske sa svih strana. Pritiske od dušmana ove vjere i ovog dina koji su od naše koža i našeg jezika i od onih koji to nisu. Ali oni koji se sjećaju tih pritisaka, sjećaju ih se sa užitkom. I dan danas siguran sam da osjećaju slast te borbe koju smo osjećali kad su bili ti pritisci. Ako bi mi pokušali da pobjegnemo od toga bojim se da bi nas Allah subhanahu wa ta'ala upravo tad u veliku fitnu stavio. I ako se ne budemo bavili i oprobavali i iskušavali sa onima koji staju na putu ove dave, onda će nas Allah iskušati da se oprobamo jedni protiv drugih. Onda će nas Allah zabaviti samim nama. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas od toga sačinu. A i to je vid Allahove kazne. Pa će nam sjećanje onda na takve fitne biti gorko. I neće nam biti slatko kao ono prvo sjećaj. Kad smo ustali protiv taguta i protiv svakog lažova i protiv svakog deđala. Molim Allah spano tela da nas počasti da budemo od onih koji ustaju protiv onih koji stoje na Allahovom putu i odraćaju od Allahovog, od Allahovog puta. Prema tome, nije na nama ništa da mudrujemo i nikakve puteve da tražimo, puteve bez tegova i puteve bez fitni i iskušenja. Nije na nama to. Na nama je da se pokorimo. Zašto? Ako se ne pokorimo, tek tad smo zapali u fitnu. فَلْيَحْدَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَ Neka se čuvaju oni koji prekrše njegovo naređenje da ih ne zadesi fitna. Evo yusibahum adabun elim ili da ih ne zadesi bolna patnja. ili da ih ne zadesi bolna patnja. Zato molim Allah smanu tela da nas učvrsti na ovom putu. I nisu ove optužbe koje dolaze u zadnje vrijeme ne više od muftija i resova i ne više od obavještajaca i policajaca, nego sad od onih koji su se zaodjeli u naše odjelo i koji prizivaju da su odehlo sunnata Nisu ti napadi i ti, ti, ta hljaga koja dolazi sa te strane, koja je u službi ovih prvih, koja služi samo ovim prvima koji su nas prije napadali, nije ta hljaga ništa drugo do još jedna fitna koja nas čeka na ovom putu. Moramo podnijeti to i moramo izdržati to. Boli kad vidimo da otpadaju. I boli nas kad vidimo da nam okreću leđa. I boli nas kad vidimo da nas ostavljaju na cjedinu. A ne treba da nas boli. Zašto da nas boli? Rasul sallallahu alaihi wa sallam nas je obavijestio. La te zalu ta ifetu min ummeti ala haq min sura. Uvijek će biti jedna skupina od mog ummeta na istini potpomognuta, na istini očita i vidljiva. I šta je sa tom skupinom? La yadurruhum. Tako mi Allaha neće nam naškoditi. La yadurruhum. Neće im naškoditi man hadelahum. Onaj koji ostavi na cjedilu. Vola men halefahum. Niti onaj koji im se suprostavi neće nam naškoditi. I to nam naškodi. Naprotiv, naprotiv, Allahova je mudrost da je odredio svim enbija, svi enbija su imali neprijatelj. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّنْ عَدُوًا Mi smo tako odredili da svaki nebi ima neprijatelje. I mi moramo na ovoj davi imati neprijatelje. I to je Allahova mudrost i blagoda. Jer kad nas napadnu i kad nas ljegaju, onda Allah dadne da neki ustanu pa objašnjavaju na čemu smo mi. Pa onda brane nas. Pa skidaju tu hljagu sa nas. I dok se to desi, razjasni se istina. I istina postane jasna. I na taj način ovu istinu koju nosimo i želimo ljudima da dostavimo još brže, daleko brže nego što mi možemo da zamislimo i daleko brže nego što kad bi se mi trudili da im je dostavimo, dođe do ljudi. I ljudima postane jasno što je istina. Tako mi Allaha, mnogi se nisu priključili nama i priključili ovo i dali i stali na ovaj put ni zbog čeg drugog osim zbog hljage koju su čuli u koju nisu mogli povjerovati. Pa kad su provjerili informacije, onda su se ove dave prihvatili. Kad su vidjeli koliko su naši dušmani spremni da na nas lažu. Zato hvala Allahu. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala na uputi. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Hvala Allahu subhanahu wa ta'ala. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učesti na pravom putu. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva od svake zavlade. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca hrabrošću. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam podari razboritost u osudnim trenucima. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša koljena, da učvrsti naše korake. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da učvrsti naša srca. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas uputi, i da nam poveća uput. Molim Allah subhanahu wa ta'ala za povećanje znanja, znanja i imana. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas spasi od džehennema i uvede u džennet. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti na iskušenjima koje nam je odredio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da budemo od onih koji nakon što budu iskušani budu u džennet uvedeni. Em hasibtum an tadkhulul džennete, wa lamma ya'lamillahu alladhina minkum جاهدوا منكم ويعلم الصابرين zar mislite ući u džennet a da Allah ne zna ko su od vas ko se bore i ko su od vas koji sabore Em hasibtum men tedhulul džennete, volemma je etikum metelu ladina halau min kablikom. Zar mislite ući u džennet, a da vam ne dođe ono što je bilo i zadešavalo one prije vas. Zato oni će ući u džennet nakon onoga što ih je zadesilo. Molim Allah smanova tela da budemo od onih koji će ući u džennet nakon iskušenja koja su ispravno podnijeli, iz koji su sa blagodatima Allahovim izašli, sa uputom kroz njih prošli. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijeh oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam grijeh oprosti i sramote sakri. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nam prijeđe preko ružnih postupaka naših. Zaista mi često ružno postupamo. Volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji će svoju snagu trošiti protiv neprijatelja ove vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da, da nas učini od onih koji će na istini jedinstveni biti, čija će srca Allah subhanahu wa ta'ala na istinu ujediniti i izbližiti koje će Allah subhanahu wa ta'ala učiniti od onih koji se vole u Allahovo ime i koji će u Allahovom hadu na sudnjem danu biti kad ne bude drugog lara. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u džendetu vede i spasi u džendema. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od boraca na Allahovom putu, da nas počasti da budu naše ruke, ruke koje će uzdizati Allahovu vjeru, ruke koje će, na, od kojih će tegobu osjetiti svako onaj ko se suprostavi Allahovom dinu volim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti i od nas pokaže oni, oni koji su iskreni, a da nas sačuva da budemo od onih koje će Allah pokazati kao lažan. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji su iskreni i na ovom putu stabilni i od onih koji se neće kolebati i od onih koji će se na Allahovom putu i mecima i životima i svim svom snagom boriti. I posljedna dova je Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Uvaqim sara. الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله خير مؤيدي الله الله أنا باليقين وبالسلاح سأفتدي بلدي ونور الحق يسطع في يدي يا هذه الدنيا أطلي واسمعي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله خير مؤيدي الله الله جيش الأعادي جاء يبغي مصرعي بالحق سوف أرده وبمدفعي فإذا فنيت فسوف أفنيه معي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله لله مظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي الله الله الله أكبر يا بلادي كبري بناصية المغير ودمري وامضي فإن الله فوق المعتدي قولوا معي الله فوق المعتدي الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيد الله الله الله أكبر فوق كيد المعتدي الله الله والله للمظلوم خير مؤيدي